par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, mīļie radio arī klausītāji. Atkal ir ceturtdiena un atkal ir labās ziņas jūs radio, jūs dzirdat. Un kā katru ceturtdienu labajās ziņās esmu es, Silvija Kreste. Un šodien ir man studijas viešņa, man sena paziņa, sena, es teiktu, pat tāds draugs, Marija Balcer. Labvakar, Marija. Labvakar. Man prieks tevi šeit redzēt, un es uh, uzreiz skatu klausītājiem gribu teikt, kāpēc es aicināju Mariju. Tāpēc, ka Marija ir ak ārkārtīgi aktīvs cilvēks, sieviete, kur uh, patiesībā sabiedriskajā dzīvē, uh, savā personīgajā dzīvē ir ļoti daudz, uh, nu, viņa ir aktīva pirmkārt, un kādā ziņā aktīva. Viņa ir faktiski visu savu dzīvi veltījusi citiem cilvēkiem. Marija, pastāst lūdzu, kāds sāk ar tiem ļoti, ļoti attālajiem gadiem, kad tu saprati, ka ir jādara kaut kas labs cilvēkiem, un tu sāki to darīt. Kad tas bija, tas, es zinu, ka tas ir sen, bet vispirms varbūt par to savu uzsākumu, kā, kas notika, tu, es uzņēmēju, protams, bet pirms tam tu nebija uzņēmēji, tu biji, tu, tu, tev, tev bija sabiedriska organizācija vai kā, pastāst lūdzu. Šīs ir labās ziņas un cilvēkiem ir jāzina, kādi mums ir faktiski varonīgas sievietes, kas visu savu dzīvi ir veltījuši citiem cilvēkiem. Jā, nu varbūt es sākšu ar to, ka uh, eh, man uz ielas dzīvoja cilvēki, kuriem, uh, kad bija kaut kas uh, grūti, uh, tad es nezinu, kāpēc viņi nāca man prasīt. Un tas bija tas, ja? jā, tā bija tā pirmā, tas vēl bija Krievu laikos, un vienkārši nāk, vai tu man nevar aizvest pie vienas dakteres, es saku, bet eh, kāpēc tu pat, bet, bet man gribās, lai tu man, un, un tā man, un tad man kaimiņiena bija, kura gribēja, lai es ņem viņu aprūpēt, uzturēt, es teicu, nu es esmu darbā, es tā nevaru, un tas man kaut kā bija, tad es biju deputāte Zemgals priekšpilsētā. Tas ir vēl pirms Latvijas ir kļuva uh, ah, neatkarīga. Jā, jā, un tad, nē, tad jau, jau bija ja neatkarība. neatkarības laikā. Jā, un tad es vadīju četras nodaļas eh, dzīvokļu pierakstu tirzniecības un eh, komunālo. Man tā bija Aleksandrs Cauna uzticējis priekšsēdētājs. Viņš teica, es zinu, viņš man pa Mārīti sauc, viņš saka, es zinu, ka tad tur būs kārtība. Es tiešām to darbu darīju godīgi. Jā, jā tas ir jau no 90. gadiem, jā. tu rūpējies jā. par savu kurzemes rajonā. Nē, par... Lad, es esmu Zemgals, Zemgals, Zemgals rajonā. Mm -hmm. Nu, lūk, un tā, un tad e, bija tā, kad bija viena pamesta māja, kur, kuru atstāja Krievu armijas e, virsnieki e, Ziepniekalnā, Un, un man kaut kā ienāca prātā, ka es varētu kaut kādu aprūpas centru veidot. Uh, Un es zinu, ka Mairits Solim bija arī deputāti, viņi man teica, nu, redzi, es saku, kaut kādu nosaukumu vajag. Un tad gāja filma vienkārši Marija. Jā, un viņi seriāls. man, <laughs> jā, viņi man saka, nu, tad lietas tāda. Es saku, nē, nu tā nē. Nu, tad es laikam likšu savu vārdu. Un tā es 95. gadā nodibināju sabiedriskās aprūpas biedrību Marija. Un tad man kaut kā netīšām uzradās uh, caur uh, Kanādas latviešiem, kad eh, kādam tur bija pazīstami Vācijā, eh, un eh, tie sievieti, kura meklēja, kur varētu humāno palīdzību, nu, mm -hmm. uz mhm. Latviju dabūt. Tā, tas ir, tad šī tava sabiedriskā organizācija faktiski nodarbojās ar tādu, nu, humānās palīdzības nodošanu cilvēkiem? Jā, mums nāca lielie, lielās fūras ar, ar, ar slimnīcu gultām, ar, ar apģērbu, un mēs ar vīru, ar savu mašīnu braukājām pa visu Latviju un izvadājām šo, un man bija arī jādod atpakaļ, teiksim, fotogrāfijas un arī apraksti, kur es esmu likusi, jā, un, un es ar tādu aizrautību, es nezinu, tā man citreiz ir pašai licies, kāpēc eh, es tā daru, man taču neviens par to neko nemaksā. Jā jā. Bet es nezinu, man tas ir gandarījums. Un tā es arī toreiz Labklājības ministrija rīkoja labās zvaigznes konkursu, Un man, es arī biju viena no tām, kur apbalvoja. Nu, tu noteikti esi <laughs> labā zvaigzne jau no 95. gada. jā, tā ir, jā. Tā, un tad, tad bija tā, kad eh, es saņēmu arī ziedojumus un viss, bet pēc tam bija tā, ka tā, tie uzņēmēji sāka dot, es varu pateikt Latvijas finierim vislielāko paldies. Viņš man ļoti palīdzēja atjaunot šo ēku, jo viņa bija pilnīgi briesmīga un uh, lai viņam biķim tiešām veselības, es ļoti vecajam biķim, jā, tagad ir jaunais biķis, bet jā. vecie, viņš man ļoti palīdzēja, un tas, kas man palika pāri, es to iedevu mūsu baznīcai, katoļu draudzēji, sāpi Diomātas baznīcā un katedrālē, tur bija, viņiem bija vajadzība. Uh, Un, un tā es uh, turpināju, bet man no aprūpas nekas nesanāca, Dieviņš man nedeva to iespēju, es cik ļoti cīnījos, domāju, jau iezīmēju, kur man būs istabiņas, nekas nesanāca. Un tu tad tur es... bija iecerējis tā kā tāds īsti, tā kā tāda nelieta pansionāti, jā? Jā, jā, jā. Mēs arī nodarbojamies ar to, ka mēs mājās aprūpējām cilvēkus, un uh, mani aprūpētāji bija no visām draudzēm un uh, priesteru mācītāji deva atsauksmi, un tad es pieņēmu šos aprūpētājus, un tad tā, un tad no katoļu draudzes uh, es braucu uz Grācu, pārstāvēju Latviju kā uh, sociālā darba darītāja sievieti, un tur es arī parādīju, nu, visu tajā plenumā, tā, un uh, ko es daru. Nu, tā es esmu, un tā es tad turpināju, domāt, ko darīt, un es atvēru ēdināšanu un atvēru mājas virtuvi, uh, kurā es daļu uh, devu tiem, kam ir uh, vēža slimnieki vai tiem, kam ir problēmas, un tā rīkoja arī pasākumus uh, trūcīgajiem uh, tā paši pa sevi un arī nodarbojos ar biedrībām, kurām es taisīju dažādas pasākumu vakarus, jā, un tā, tad, kad kamēr vēl bija šie ziedojumi, bet tā, ka jau sāka dot man nelikvītus, kas man pusi jāmet ir miskastē, tad es atteicos. Es biju pirmā Latvijā, kas atteicās no sava, sava tā labuma, uh, tāpēc, ka es redzēju, ka es negribu tā. Ja man dod no sirds, tad lai tas viss ir izmantojams. Tas bija tā kā tavs uzņēmums, un viņš vēl joprojām, cik es saprotu, ir. Tas ir, ja? Viņš... Tu esi eh, tā kā mazais vidējais uzņēmējs, kuram ir sava virtuve, kas organizē, kas dod darbu kādam, kas to ēdienu sagatavo, ja? un tad ir taču tev cilvēki, kas ap palīdz, nu, apkalpo tos, tos, tos, tos trūcīgos slimos vai slimos cilvēkus. Nu, tā? ir tā, ka tad pēc tam bija, man, jā, es, man bija jābūt kā nodokļu maksātājai, Un tad es pārgāju no mājas virtuves uz Marijas virtuvi. Un tad es esmu sijā Marijas virtuvi, un tā es esmu arī nodokļu maksātāji, jā. Bet es turpinu to pašu darbu. Es eh, arī kurzems eh, politiski represētiem tikko arī es savu artavu devu uz svētkiem. Es dodu arī Zemgals priekšpilsētas pensionāriem arī savu artavu pavelti. Tā kā es palīdzu to, cik saka, es varu. Jā, tu sagatavo tādas tā kā paciņas, vai tu uztaisi kaut kad, kā tas ir, vai ēdienu, vai ēdien, kā? Ēdienu, tieši ēdienu. Un tu ved viņiem klāt, ja jā, tādā iepakojumā? Nu, nē, eh, viņiem ir pasākums, un mm -hmm. es mhm. aizvedu šo, nu, tieksim, jā. kliņģerus vai, vai ko, vai viņi ir pie manis, eh, un es dodu telpas viņiem, nu, lai cik tā jocīgi būtu, bet Rīgas domas savos īpašumos nedod pa velti sabiedriskām organizācijām telpas par tām ir jāmaksā. Tādi no, nu, absurdi. Jā. Un tad uh, Zemgales priekšpilsētas pensionāra biedrība, kurā es esmu arī valdes locekļi, viņi pa savus pasākums lielāko daļu rīko pie manis, bet nu, daļu arī savās telpās. Jā. Un tās telpas šobrīd, tu esi tā kā, nu tas ir tavs īpašums šobrīd, tu esi jā, tā kā mēs, izpirkusi. Izpirk, jā, jā, es esmu izpirkusi biedrības īpašums, tas mm -hmm. ir un es turpinu biedrībai palīdzēt apmaksāt no tajiem ienākumiem, ko es nopelnu kā uzņēmēja, lai mēs varam pastāvēt, jo es gribu pastāvēt, man tas patīk, man tas ļoti patīk. Nu tā, miļie rādījumi arī klausītāji, Jūs dzirdējāt raidījumu pirmo daļu un eh, drusciņi ieklausījāties droši vien un, un, un eh, varbūt jūs radās šī sajūta, kāda ir man skatoties uz Mariju, kas patiesībā ir viena fantastiska sieviete un eh, jāsaka jau pensijas vecumā. Un, jā, bet tagad mēs varbūt ieiesim nedaudz muzikālajā pauzē un lai varētu apcerēt šo, šīs ziņas, ko viņa mums tikko pastāstīja. Muzikālā pauze. Mm. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Labās ziņas studijā Silvija Greste un mana viešņa ir uzņēmēja, labs cilvēks, politiķe Marija Balcere. Sveika Marija vēlreiz. Jā, labvakar. Eh, jā, mēs jau iepriekšējā mm, raidījuma daļā, sadaļā nedaudz runājam par vēsturi, uh, kā kā tu sāki, kā tu uzsāki uh, nu, palīdzēt cilvēkiem. Un uh, šī sadaļā varbūt mēs varētu nedaudz parunāt, nu, tu esi arī uzņēmēji līdz šim, tu esi uzņēmēji un tu organizē to savu darbu, tu, kā tu atrod tos cilvēkus, kam tu strādā, vai viņi nāk pie tevis un vispār, kas notiek tavā sirdī, kāpēc tu to dari, jo mēs redzam sabiedrībā šobrīd tieši tādā, mēs it kā esam labā ziņas, mēs nerunājam par sliktām ziņām, kas notiek politikā vai ne, bet uh, mēs dzirdam to, ka kādam nedos pakas, jo nav naudas, kādam tur atkal kaut kas nebūs, kaut ko samazina. Protams, ir lietas, kas notiek un ir varbūt arī uzlabojās un dzīves līmeņi uzlabojās, bet tu dari nesautīgi to. Pastāst nedaudz, jo uzņēmē darbība tā ir arī peļņa, tomēr, vai ne? Un, uh, un labdarība. Kā tas iet kopā? Kā, kā, pastāst par savu tādu varbūt ikdienu. Tu, tu viņus meklē tos cilvēkus, viņi nāk pie tevis, kur tu vispār esi. Kā tas notiek? Hm. Nē, nu, es uh, kā katolieti, kā ticīgs cilvēks, es saprotu, ka, ja man Dievs dod iespēju strādāt, pelnīt, tad ir cilvēki, kuri vai nevar, vai, vai cits iemesls, kuriem ir nav tas lemts. Eh, nu, ko par peļņu gan tagad nevar runāt, jo mēs esam tik ļoti sažņaukti, kad es pat arī domāju, vai es turpināšu tālāk, jo mazie vidēji uzņēmēji vienkārši nevar panest to, ko no viņiem prasa nodokļu ņēmē, bet uh, tas nekas... Es nedomāju peļņu mm. tādā izpratnē, ka nu, tu tagad ļoti daudz pelni, bet nu, tu, tu, tev ir jābūt tādā, vismaz ne, tu ne, tev ir jāpelna tik, lai tu nebankrotētu, ja? jo taču ir elektrība jāmaksā un ir visādi kaut vai lai nosakt izdevumu daļu, ja? Jā, nu, eh, tas jau ir tā, bet es tik un tā uh, savu daļiņu, man jau daudzreiz arī biedrībā saka, Marija, nu, tu nevajag, nevajag, nē, es zinu, ka man vajag, jo ja es iedošu kādam kaut kādu labumu, kaut drusciņu, tad man nāks tas desmitkārtīgi apakaļ. Tas tā un, tiešām notiek. Jā, nu, ir tā, ka es uh, skaitu pāters no rīta un vakarā un lūdzu Dieviņam palīdzi. Man tagad ir ļoti, ļoti grūti, un viņš man dod. Viņš man dod, ticiet vai nē, viņš man dod, un tā es dzīvoju. Man jau mazdēls teica vecumam, nu man jau martā 79 gadi būs. Un, eh, un, <laughs> un viņš man saka vecumam, pietiek, pietiek, bet man tas patīk. Un tas ir tas trakums, ka man tas darbs patīk. Un man patīk, ka man cilvēki atnāk un ir bankets un saka, mums bija ļoti garšoju, mēs nāksim vēl. Un tagad sievietē ir, piemēram, viņai ir tagad 80 gadi, viņa man saka, uh, Eh, ik pa pieci gadi, kā man ir, es jau esmu nonākusi līdz 80 gadiem. Un, un dēls saka, mēs nekur citur tikai pie jums, un tas ir tāds gandarījums, ko nevienā naudā nevar samaksāt. Vai es pareizi saprotu, ka, piemēram, ja kādam ir jubilejas svētki vai dzimšanas diena vai kaut kas tāds, tad viņi tev, nu, praktiski var nākt pie tevis, aizrunāt to datumu un tad pie tevis šo dzimšanas dienu nosvinēt, ja jā. nav iespēja mājās to darīt. Jā, tieši tā arī ir, jā. Un vai to var darīt arī, nu, teiksim, nu, iestā iestāde, nu ne jā, iestāde, bet arī, uzņēmēji, jebkurš. Jā, jā, jā. protams. Mhm. Un, uh, <clears throat> un tad tu viņiem tur sagatavo visus, jūs tur sarunājat, ko nu viņi tur ēdīs un protams. ko tad viņi priecāsies. Mhm. Nu, brīnišķīgi, nu tas ir saprotams, bet uh, drusciņi atkal, nu tā kā labā ziņas, un kā tad ar tiem cilvēkiem, kam tā palīdzība vajadzīga, vai tu tad, uh, jā, nu no tā, kas, kā, kā tu izdomā, ko tu taisīs ēst, kā tu viņiem sagatavos, vai tev ir kaut kāds saraksts, ka ir kaut, jo droši vien, ka ir kaut kāds speciāls, varbūt pat vajadzības kaut kādiem cilvēkiem. Kā tas ir? Nu, piemēram, tagad uh, Zemgales priekšpilsētas uh, pensionāru biedrības uh, svinēs 30 gadu jubilēju. Uh, nu, es savu daļu no, nu, es saprotu, pensionāri ir tik bagāti, cik, uh, nu, ka žēl ir pateikt, cik viņi ir bagāti. Un tāpēc es jau uzreiz pateicu, ka vienu daļu no galda es gribu sekt. Es, jo viņi, viņi nevar visu to sekt, tāpēc, ka no, nu, no saviem no tām biedru naudām tur nekas dīža neiznāk. Un tad es vienkārši parunāju un saku, kuru daļu es tad sekšu, mm. un mhm. tad to es arī nosedzu ar rēdienu, protams, rēdienu, jā. Mm. Piemēram, ja viņiem ir kaut kur pasākuma beigās kāda kūka vai kliņģeris, tad tu viņiem tur tā kā to uzdāvini no eh, sevis. Uh, jā, tas eh, tā arī ir, bet eh, ir arī tā, ka tad, kad ir pilnsapulces, es parasti vedu maizītes, bulciņas. Mm. Un tas ir vienreiz mēnesī, ir, ka man izkrīt, ka nav konditori tajā brīdī darbā, tad nē, bet principā es vedu, jo daudzreiz es redzu, ka tas cilvēks varbūt tikai tagad var dabūt no manis šo smalkmaizīti, jo citā laikā viņam nav naudas te smalkmaizītei. Un uh, tas ir bēdīgi skatīties, bet man atkal ir tāds savaļņojums, kad es redzu, ka do, es lūku, es iedevu, un, un viņi ir priecīgi, ka viņi tagad var dabūt to maizīti. Vai tā smalkmaizītes, es saprotu, ka tu esi arī rūpējusies par Ukraiņiem. Jā, nu šeit eh, man uzrunāja Karitas Latvija, kad eh, bija iebraukuši Ukraiņu eh, tie cīnītāji, kuriem bija, laikam viņi arī bija ārstējušies un tā jauni uh, vīrieši, protams, karavīri, ja, un uh, viņi man piezmanīja un teica, vai es nevaru palīdzēt. Protams, neatteicu, palīdzēju, jā. Un vispār, bija tās tavas maizītes. Jā, bija manas maizītes. Mēs vispār ar Karitas Latviju šeit, viņi, kad rīko savus tos pasākumus, viņi pasūta pie manīm šo konditori. Jā, tā ir, jā mīļie rādījumi arī klausītāji, jūs dzirdat, jūs visi droši, uh, nu, zinat, ka ir Marija uh, ar savu sabiedrisko organizāciju, kas ir, un viņa palīdz, un viņa arī palīdzēs jums. Pasaka, kur tad tu atrodies? <laughs> Es atrodos Ziepniekalnā uh, Līvcijam ielā 40, un mans uh, virtuvs nosaukums ir Marijas virtuve nu, ļoti viegli atcerēties. Tad, vai tu arī taisi pusdienas, tā kā jebkurš no ielas var ienākt iekšā un paies pusdienas, nu, pieņemsim dienas laikā? Vai Jā. Tā? Jā, Tas mēs ir... strādājam no desmitiem līdz eh, pieciem, katru dienu bez brīvdienām, jā, var nākt, jā. Un tu esi tur klāt visu laiku? Nu, tā iznāk, jā, ka mana dzīve ir gandrīz virtuvē visu laiku, jā. Jā, bet tev, tava dzīve nav tikai virtuvē. Es tevi pazīstu kā, nu, jā, kā politiķi faktiski, un tu arī visu savu dzīvi es ne tikai nodarbojusies ar labdarību, pastāsti arī varbūt klausītājiem par tos tavu aktīvo nu, iesaistīšanos uh, pašvaldību dzīvē, politikā līdz ar to, jo kāpēc es to uh, gribu, lai tu pastāsti, tāpēc, kad nu, tuvojās tās vēlēšanas un cilvēkiem vajadzētu iesaistīties, seši jauniem cilvēkiem, uh, manuprāt, vajadzētu iesaistīties vismaz arī pašvaldību līmenī tieši politikā. Pastāsti, kā, tev tas, kā tu nonāc līdz tam, ka tev ir jāiet un tev jādara kaut kad, un kad tu vispār sāki ar tieši ar politiku, nu, kā kļuva par politiķi? Nu tā ir jāsaka, tas jau bija Krievu laikos, kad mums bija aizliegts, ka bija roškalns, ka bija visi šie te gājieni pie brīvības pieminekļa. Es atceros, kad bija apkārt miliču kordons un es gribēju izspraukties, ielikt ziedus. Viņš man teica, kur tu lien, ko tev vajag? Uh, Es saku, tev to nesaprast, ko man vajag. Viņš krieviski man mm -hmm. teica, jā. Es teicu, tev tas nav saprotams, jo tu neesi okupēts, bet mēs esam okupēti. Man gribēja arestēt. pateikt pilnīgi jā, es, po, nu, jā, no toreiz milicim, jā? Jā, nu es tāda, laikam, traka sieviete esmu. <laughs> Nedaudz. <laughs> Nedaudz, jā. Un tad bija LNNK, es arī biju tajā, biju ar Berklau ļoti daudz esmu runājis. Es arī biju tāda, kad es domāju, ka manas idejas vajag tūlīt ievest uh, Viņš man, Eduards, teica, nē, Marija, pagaidi, visu vajag pakāpeniski, un, un tad es arī vadīju Māras nodaļu vienu laiku, un tā es visu laiku esmu bijis arī pēc tam jaunā laikā vienotībā, un tagad es esmu JKP. Es neesmu gājis dēļ amatiem, uh, bet es visas, eh, visu laiku, šos 40 gadus, esmu vadījusi sociālo darba grupu, jo mana interese bija tikai sociālais darbs. Tas ir palīdzēt darbs. cilvēkiem. Jā, un tad es varēju, es pat tā biju, kad es aicināju deputātus un visu, un aicināju pie biedrībām, un lai biedrības pasaka, ko vajag. Bet, nu, tā uzklausīšana bija ļoti tāda maza, jo Nes kāpēc mums kaut kā cilvēki mainās, kad viņi dabū amatu saimā. Viņi uzreiz iet, ielec kaut kādā citā tramvajā, kas iet virs zemes. Viņi Atraujās, atraujās, jā, viņi tiek un viņi kaut kā vairs, vai viņi nodarbojās pa daudz ar likumiem, ar visu pārējo, ka viņiem nav saistoši, bet tas ir ļoti slikti. Un uh, tad, kad es biju Rīgas domas deputāti iepriekšējā sasaukumā, es redzēju, cik ļoti interesanti, ka tur daži deputāti sēž un zīmē kaut ko, citi deputāti sociālajā komisijā, komitejā, citi skatās telefonā, uh, Un eh, man tad bija tādi, es arī nekaunīgi uzdevu tādu jautājumu, vai tiešām jūs nākat uz komitejas sēdi, lai tikai nosēdētu šo laiku? Un, diemžēl tā ir. Man atkal nebija laika, es atkal cīnījos, lai būtu pacēlājs, lai būtu uh, uh, Igaunijas, uh, eh, fuj, Igauņu skolā, tur bija meitene jānes uz, uh, vienkārši mammai uz rokām, jo nestrādāja pacēlājs, un es cīnījos, kamēr uh, tiešām tas tad liftu viņi ielī, ierīkoja. Un, es gribētu teikt, tā, tā cīņa patika. varbūt bija tava reālā darīšana, tu gāji un kārtoji, un, jā. un, un, un nebaidījies iet un klauvēt pie kabineta durvīm, lai, lai to kaut kādā veidā, lai, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kam ir vajadzīgi gan lifti pie durvīm un tā. Jā, nē, nu, es, man likās tā, lai tā it kā lieta ir tāda sīka, Viņa it kā, bet es esmu palīdzējis konkrēti cilvēkam. Nu, piemēram, tā Daina Mucinieca, viņa Āgenskalnā, viņu liek no dzīvokļa ārā, tāpēc, ka viņa privātā mājā, bet viņa nevar samaksāt. Viņai visas entās slimības, bet viņu liek ārā un viņi jau grib pašnāvību taisīt. Kaimiņi mani uzrunāja. Un es tik ilgi cīnījos, kamēr dabūju viņai sociālo dzīvokli. Jā. Nu, un tas ir briesmīgi, nu, mums, ka tā eh, jācīnās. Pirms, pirms pāris nedēļām šeit viesojās arī uh, ta, tagadējie uh, sociālā, uh, sociālās komitejas vadītājs Jūris Redzēvičs, kurš ļoti ilgstoši arī, man liekas, ka, tā, kad tu biji deputāti, viņš man šķiet bija arī Rīgas domas direktors. Un viņš sāstīja, ka ir ļoti daudz kā iespējas dzīves, bet, protams, ir milzīgas rindas un uz tiem dzīvokļiem, un tie cilvēki, tā kā es saprotu, ka, nu, vienkārši stāv milzīgā garā rindā un gaida, kad kāds viņam to dzīvokli piešķirs. Kā tas, kā tas bija tavā laikā, tas, es saprotu, ka tās rindas ir nenormālas, bet tas Rīgas doma būvēja kaut kādas mājas vai kā, kā tad to tad risināja? Jo ļoti daudz bija šādas problēmas cilvēkiem, kas ir ceļš paliek vientuļi, viņiem ir mazas pensijas, viņi nevar samaksāt eh, to, to, to īres maksu. Jā, tur, diemžēl, tā ir. Tas pats attiecās arī uz pansionātiem. Jo Rīgā praktiski pansionātā, kurā tu varētu pašvaldības, Jā. kurā tu varētu tikt iekšā, nav ir Stela Maris vai Mešciemā, vai kur tur ir ar garīgām slimībām. Mm -hmm. A, kur tā lai paliek tas cilvēks, kurš nevar par sevi parūpēties, tāda nav. Un man liekas, ka ir tā, ka daudzas ēkas ir, cik tad, kad es biju, es zinu, ka šeit Ziepielā tur jau aizsis, ja logi ir sen tur vec kopmītni. Es teicu, kāpēc nevarētu ierīkot, tad nu, mēģināt to darīt. Bet ir tā, kad... Uh, kad eh, ir sacensības starp partijām, Un mhm. nedod Dievs, ja tu kaut ko pateiksi, un uh, viņš ir pie varas, un viņš tagad negrib to pieņemt, un tas, man liekas, ir arī saimā. Kad, kāpēc neejam mēs vienā kopsolī? Nu, tas vienalga, kādā es esmu partijā, bet ja tas ir priekš cilvēka, man liekas, ka tas mums šausmīgi iztrūkst, ka mēs tikai kaut kā ejam, ka tikai tas nebūtu pateikts no cita, un tad to pieliks tam, kas ir pateikts, un man tas nebūs. Es nezinu, nu, kāpēc tā ir, brīdi, man liekas, ir. bija tā, kad uh, valsts bija kaut kas viens, un Rīga bija kaut kas cits, un tur bija politiskās opozīcijas, un tāpēc nevarēja vienoties. Bet šobrīd taču uh, gan, nu, faktiski uh, gan Rīga, gan, gan uh, Saima ir, uh, nu, jau ilgstoši faktiski viens politisks spēka mm, rokās. Uh. Jā, es arī brīnos. Es tagad, nu, kad biju arī mm, uzaicināta uz uz Kurzemes rajona politiski represēto pasākumu, un man tas uh, Bierāns Ignāts saka, viņš saka, es nezinu, kā lai es uzrakstu to atskaiti. Es saku, kas par problēmu? Es zinu, kā agrāk bija tā, ka departaments iedeva tev naudu, nu teiksim, 18. novembra svētkiem. Viss tas ir 18. novembra nu, svētku galdam un viss. Tagad izrādās, ka ir tev skurpulos jāatskaitās pa katru, uh, to, bet es teicu, vai to kāds vispār lasa, un man blakus sēdēja Olaps, un es viņam saku, Olaps Pulks, es mm. saku, Olap, nu kāpēc, kas tagad notic, jums birokratizējās ar vien trakāk viss, nu ko jūs gribat no tā, nu tas ir pasākums, iedevāt naudu, nu viņi taču nel neliks kabatā, ne nenesīs uz mājām vai kā. Bet vai tie ir deputāti? Un viņai, šķiet... viņš nemaz nezina, ka tā ir. Nu, ja tieši, es tieši tāpēc domāju, ka man šķiet, ka paši tie ievēlētie deputāti, kas ir, nu, tas, nu kas sēdēs sēž un spriež par likumiem vai kaut kādiem normatīviem aktiem, ka viņi faktiski nemaz cik to birokrātiju, kas tad ir jādara, viņi nemaz nezina. Tie kaut kādi nu, departamenti, kur ir cilvēki, kas, ir, nu, kas darbā, viņi strādā, viņi rada sev darbu un paši pēc tam strādā un pārbauda atskaits, vai nav tā? Es nezinu, es domāju, ka vistrakākais ir tas, kad mums vairs nav cilvēku tuvības. Mēs visu daram attālināti. Mēs nevaram aiziet uz departamentu satikt, piemēram, departamentu direktoru vai vienalga ierēdni un ar viņu izrunāt. Tas nav. Viss izrādās ir tikai rakstis, elektroniski. elektroniski. Man liekas, ka mēs drīz pazaudēsim vispār sajūtu, ka mēs esam cilvēki, mēs paliksim kaut kādi roboti. Man liekas, ka tas, ka tu redzi manas acis, es redzu tavējās, tas ir pavisam savādāk. Protams. Nekā mēs runāt attālināt. Protams, ja es tev aizsūtītu ēpastu, nu, tu man tieši tāpat arī ēpastu atbildētu, <laughs> protams, jā. es vizuāli iedomātos tev, jā, jā. bet tā sirsnība un tā cilvēciskās attiecības, protams, ir jūtams tikai sēžot kopā mm. pie viena galda. Jā. Nu jā, varbūt šobrīd atkal mēs ieiesim muzikālajā pauzītē, nedaudz pārdomājot par to, kā, kā, kā tad lietas šeit notiek, uh, Bet es domāju, ka tomēr labā ziņa ir daudz ļoti labu lietu, un tad pēc muzikālās pauzes mēs atkal parunāsim par labām lietām, ko dara Marija. Manas domas tās naktīs skrien visādus ceļus. Uz priekšu sāniem nereti riņķos, Manas saknes es jūtu tās neaukanākas, pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dālās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās pats savā zemē tā neaukā nākās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs visai latviešu tautai, saveto mājās pie Daugavas krastiem, saveto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs mūsu latviešu tautai Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē, dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai tik skumji skan dziesmā, Katra diena tā sāp visai latviešu tautai, dalītai šķirtai dziest lēnā mums liesmā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs visai latviešu tautai. Saveto mājās pie Daugavas krastiem, saveto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs mūsu latviešu tautai dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Studijā labās ziņas. Silvija Greista kā katru ceturtdienu un ir raidījuma trešā daļa. Un mana viešņa, kā jau iepriekš visu šo pusstundu, arī tagad ir uzņēmēja, politiķe, Marija Balcere, vispār ļoti labs un sirsnīgs cilvēks. <laughs> sveiki vēlreiz, Marija. nu, sveiki, sveiki. Jā, mēs tad runājām par visādām labām lietām, ko tu dari un kā tu cepi bulciņus un dod cilvēkiem un vispār kā tu viņus ba baro un par viņiem rūpējies un, un dari to jau, es nezinu, 30 gadu garumā, bet tu arī esi biji federācijā, par, uh, pensionāru federācijā, un tu ļoti daudz saskaries un dari priekš pensionāriem. Varbūt, ka mēs šajā atlikušajās uh, eh, 15 minūtēs varētu parunāt par situāciju, nu, ko var, kā, kā tie pensionāri šobrīd jūtās, jo tu viņus redzi ikdienā, uh, eh, tu, nu, tu kā politiķe, es nojaušu, uh, tomēr laikam, uh, dosies atkal atpakaļ politikā un mēģināsi būt uh, nu, starp politiķiem nākotnē pašvaldībās un, un, un darīt kaut ko jau tieši uh, pašvaldību līmenī viņu lab, cilvēku labā, bet tomēr, uh, nu jā, ko ko, ko, ko tagad dara federācija, pensionāra federācija pensionāra labā, vai tā ir tāda kopa, kur pensionārs tikai maksā kaut kādu savu biedru naudu, nu kaut kādus svētkus un tā, bet varbūt, ka ir arī, nu, teiksim, kaut kāds likuma likuma iniciatīvas no uh, jūsu puses, no tavas puses, kā, kā tas viss šobrīd ir? Jā, nu, mhm, pa, iepriekšējā sasaukumā es biju pensionāru federācijā valdes locekli, uh, nu, es jau kā cīnītāja visu laiku esmu, un, un tur arī es tāpat biju, jo nu, tur nāca taču visi ministri uh, uz tikšanos un tā. Nu, mums tā sāpe bija vis, visvairāk par tiem uh, senioriem, kuri pensionējās 96. gadā un pēc tam, kad eh, nebija darba vietu, kad atceraties, atceries, ka devu zeķu biksēs un tā tālāk, tā tālāk, līdz ar ko tur viens brīdis tāds, kad arī nebija darba stāžā tas viss. Jā, nu es, es tieši par to domāju, bet tas ir tā, ka mēs parunāsim, ko tad cilvēks var darīt, bet tur eh, es domāju, ka viena daļa um, uh, rādījuma arī klausītāji nemaz nezin par tādu laiku, jo varbūt, ka kāds pat no mūsu klausītājiem nebija dzīvis, jā, jo mums ir tā klausītāju lokus ir sākot ar, ar, ar, ar cilvēkiem nu, gados līdz pat tādiem jauniešiem un varbūt zinot to, ka jaunieši klausās, varbūt tas būtu interesanti arī pastāstīt par to, kad bija periods, kad nu, valstī nebija nauda, kad vispār nebija naudas un cilvēkiem algas maksāja tieši, kā tu saki, zeķu biksēs. Un, Darba vietas nebija. Jā, nu, tas bija tāds mm. ļoti grūts periods. Jā. Un šobrīd tā lielākā problēma, kas ir laikam cilvēkiem, pensionāriem, ka šis laiks nav netiek ieskaitīts uh, stāžā tā saucamajā, un līdz ar to tās pensijas ir kaut kādas ļoti minimāls. Kā tagad ir? Pa, nu, pastāstu labāk, tu zini, ko var darīt, vai kaut kas notiek vai nenotiek, un kādas ir tās tavas idejas, ko vajadzētu darīt? Es jau biju arī uz sociālo lietu komisijas uh, saimā sēdē, uh, Un eh, es arī to teicu, ka eh, šie cilvēki jau neiet vairumā, bet viņi iet mazumā. Un ja viņiem, piemēram, Krievu laika darba stāšs ir tik un vēl citam neieskaita un tur nekādu uzkrājumu nav, tad, eh, ja tas ir skolotājs un viņam tagad ir tur, teiksim, 300 eiro pensija un viņam jau vecums ir vēl vairāk kā man, tas jau tur kaut kādi 90, tad vajadzētu kaut kādu piemaksu izdarīt tādu, lai vismaz viņš varētu nodzīvot to periodu, cik viņam tas tā taciņa ir palikusi, bet eh, runas bija visu laiku par to, ka jā, mēs kaut ko darīsim, mēs pieliksim, bet nekas tāds, Eh, nav arī bijis. Un tagad vēl jau vairāk, ka tagad indeksācijā, eh, cik auguļu kungs teica ministrs, kad eh, šie mm, pensijā mums ņem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, to indeksē mums pensijas, tad man ir jautājums, a, kas tālāk būs? Un tad vēl otro pensijas līmeni aiztiek. Uh, mums kaut kas notiek eh, tā kā es nezinu, kā mums būs tālāk. Es nezinu arī tiem jaunajiem, kas tagad eh, nu, dzīvos un kā būs ar tām pensijām. Man liekas, kaut kā ir jāmaina viss tā domāšana. Vai tad, teiksim, ir eh, jādara tā – Es to arī ierosināju, un es to augļu kungam, Reira kungam teicu skaidri un gaiši lūdzu, neliekat sodu pensionāram par to, ka viņš ir darba attiecībās, jo ja viņš ir darba attiecībās, tad viņam uh, ienākuma nodoklis ir no pirmā eiro. Nu, Kāpēc kā jūs tagad, to dariet? Jā, bet it kā jau tagad... Uh, cik es saprotu, jo bija arī mūsu viešņa Aiva Vīksna deputāta, un eh, viņa teica, ka it kā ar jaunvāru šobrīd, nu vismaz tie pensionāri, kas strādā, tad viņus līdz vienam tūkstotim neapliks ar nodokli, bet eh, taisnība. Nu tā jau ir, bet tas ir kopā ar to, ka viņš strādā, bet ja Jā. viņam ir pāri, tad viņam būs jāmaksā nodoklis, tā kā tā, tad jau, bet kāpēc to vajag tā darīt, ja viņš cilvēks pats sev grib palīdzēt, viņš negrib apgrūtināt Eh, departamentus, nevienu. Viņš, viņš grib būt cilvēkos, tas pats galvenais. No nu jā, jo es tā. to izjūtu no tā, kad ir šie pasākumi. Viņi saka, arī, ja mēs tā gaidām pasākumu, ka mēs varēsim izdziedāt, iz, viņš jau lielāko daļu tas cilvēks sēž četrās sienās. Viņam nav, kur ir vientuļš, bet ja viņam ir spēks un spars, mēs ar grāmatvedu pareiķinājām, nekādu dižu ieņēmumu šeit nebūs. Nekādu dižu. E, tas jau es arī sapratu, ka eh, tas viss ir eh, labi izskan, Mm -hmm. Bet uh, rezultāts tur nekāds uh, dižais nebūs. Bet vai pensionāra federācija taču var iet ar kaut kādu iniciatīvu, vai nevar? Nē, var iet, bet uh, redzi, kā ir. Mēs jau daudz ko tāpat es arī par šo darbu runāju, kad, uh, ka Reiram es tieši konkrēti teicu, es, kāpēc jūs nevarat tā izdarīt. Uh, ka, ka tomēr, ja, ja seniors strādā, tad lai viņam nebūtu jāmaksā nekāda nodokļa. Protams, nevar būt tā, ka tas būs profesors, jo viņam pavisam cita alga, bet noteikti līmeni, nu teiksim, līdz tūkstots eiro, nu neliekiet to, nu viņš jau nemaz nevarēs tik daudz nostrādāt. Otrakārt, lai ļauj dažas stundas pastrādāt. Tas seniors jau arī nevar visas astoņas cits nostrādāt, bet no, nu cits jā, gribētu... Tīpaši, ja tas ir cienījums un liels jā, vecums. viņš jā. gribētu tikai tik, tad ļaut viņam, lai viņš piepelna sev klāt. Jo, jo kas notiek, piemēram, departamentā, es arī apskatījos, eh, es eh, labklājības departamentā ir galds, un kur ir, nu, es nezinu, 50, 60 dažādi piedāvājumi senioriem. Nu, viens tur ir par, eh, par pakalpojumu, otrs ir par tādu pakalpojumu, trešais ir par, par apkalpošanu, vai ceturtais vēl par kaut ko, bet es teicu, kāpēc jūs neizdarat tā, iz, izlaižat vienu grāmatu un iedodiet katram pensionāram viņš mājās, jo mēs jau kā, mums jau ar atmiņu arī tā kā ir, Jā. vai ne? Un katru to lapiņu mēs arī nevaram tur, nu, izstudēt, kas tur ir, bet ja būtu kopējais tāds piedāvājums, kas man pienākās, ja es esmu saslimusi, ja man ir problēma, nu, vajag man, teiksim, palīgu, tad es pie samariešiem, pie tiem, un es varu izlasīt, tad, tad es varu atrast to informāciju, kas man ir vajadzīga. Bet eh, es pat eh, biju tā, ka es biju dabūju zināt, cik tas maksā, ja to iespies tipogrāfijā. Uh, bet uh, tad, kad es biju vēl deputāta, bet man uzreiz pateica, nē, nevaram mēs to, bet ja mums mainās kaut kas, es saku, nu lūdzu, to lapu ieliekat, kas jums mainās. Nu jā, tur bet, tādas grāmatas sastiķēt, jā, ka viņas var izņemt veco Jā, bet ārā. redz, kā ir, kad, tad, kad es biju vēl deputāta, tad 9 miljonu atskaitīja atpakaļ no pabalstiem labklājības ministrijai, tāpēc, ka viņi nebija izmantoti. Tas nozīmē, vai nu cilvēki nezin, vai viņam ir kauns, un viņš netraucē, ir tāda, nu, latviešiem sevišķi tā ir. Es domāju, ka Viņam tas ir, ir ļoti kauns. tipiski cilvēks, eh, latvietis ir tas, kurš neies un neprasīs, jā, un, jā. un ja viņam šī informācija nav <clears throat> pieejama, tad viņš vienkārši neiet. Jā. Ah, es man liekas, jā, tas informācijas trūkums visnotaļ ir, un uh, varbūt, ka tomēr arī ir tāda kaut kāda, nu, nesapratne, ka tas cilvēks, viņš jau tā, ja viņš nāk prasīt, tad viņš, viņš visu faktiski tādā veidā tiek pazemots. Protams. Bet ja viņam jau ir iestrādāts, piemēram, noteikumi, kad vienalga, vai tu tur esi tāds vai šitāds, bet tev tur, pieņemsim, 500 tu saņem. Ja <clears throat> valsts rūpējās, nu, pieņemsim 500 vai 1000, vai nu kaut kādu summu, tad viņš nejūtas pazemots, ka viņš pēc tās naudas iet pakaļ. Tieši tā, un vēl jau ir tas, lai tu būtu maznodrošināts vai trūcīgais, tev ir jāiesniedz viss šīs te uh, šie papīri, kas, piemēram, konta izdruks. Konta izdruku tev pavēlt neviens nedod kāpēc es teicu, nevarētu būt savienojuma trauks ar, ar, ar bankām? Jums vajag zināt, kas viņam tur ir uz kontu, kā viņam ir, vai viņam tik vai cik. Jā, ar Svetbanku mums jau ir, bet ar Svetbanku nav, bet tā es saprotu, ka vēl līdz šim brīdim turpinās, ka nekas tur nav sakārtots. Un līdz ar ko tas cilvēks, ja viņam nav par ko samaksāt tie 3 eiro, ko lai dara? Nu, Viņš nevar dabūt to status. Nu jā, un pie tam man šķiet nu. vēl vienai daļai pensionāru cilvēkiem vispār ir tikai pasta konta, respektīvi Arī... viņš pat pensiju saņem tikai pastā, ja? Jā, Par, jā. Nu, kur bija tā debata, ka, ka, kāpēc pasta nodaļas ir nepieciešams, jo tas ir faktiski pensionāram laukos vienīgā kontakta iespēja pasts, ja viņš aiziet pēc savas pensijas vai pasniegs viņam viņu atnes. Ja. Mm, mm. Tā kā mm. tas tā jau arī ir tā problēma. Bet mums īpaši daudz laika nav. Es tieši domāju par iniciatīvu no tāda pensionāru vai tās federācijas puses, vai tiek, vispār kā to var izsināt. Piemēram, ir diezgan daudz cilvēku pa tiem 90. gadiem, kad mēs runājam 96. un kurš tur, kas bija uzņēmēji, jo tu arī esi uzņēmējs. Un, viņi, un uzņēmēji bija tie, uh, ir ceļš mazie un vidējie, kas, par ko visi mēs priecājamies, ka viņi vispār kaut ko dara, jo tādā veidā viņš uztur savu ģimeni, viņš nopelna kaut kādā veidā vismaz to naudu sev iztikai, un bieži vien tā, tā laika likumdošana bija tāda, ka uzņēmēji maksāja ienākumu nodokli no uzņēmumu un varēja dzīvot no dividendēm, ja, ehm, Un, kā mēs zinām, di dividends neapliekas ar sociālo nodokli. Un eh, ļoti daudzi šo izmantoja, jo tādā veidā nu, sociālais nodoklis ir diezgan liels, un tas palielina izdevumu daļu, nu, ja tīpaši preces ir ražo, vai ne? Eh, un, lai nepalielinātu preces cenu, tad uzņēmējs sev faktiski uh, vai nu maksāja vai nemaksāja vispār algu, ja, un vienkārši vadīja uzņēmēji, dar, uzņēmumu darbojās un, un faktiski darīja fantastisku lietu, jo vismaz savu ģimeni pabaroja. Un šobrīd šis periods netiek ieskaitīts stāžā. Citreiz varbūt šis pat uzņēmumu vadītājs deva kādiem pieciem desmit darbiniekiem uh, darbu un maksāja pa darbinieku nodokli, bet pa sevi nē. Un tā ir viena liela daļa, kas šobrīd, nu, es, piemēram, vakar tikos ar vienu savu vecu kolēģi, uh, Un viņš saka, jā, viņam ir 250 eiro uh, pensija. Un kas vispār var izdzīvot ar 250 eiro? Ja? Kā to varētu darīt vai, vai, vai kā tu domā, vai tas būtu iespējams un kam tad īsti vajadzētu nākt ar šādu iniciatīvu, ka šo darbu, ka cilvēks strādāja kā uzņēmuma vadītājs, viņš jau var pierādīt to, ka to tomēr ieskaita vismaz stāžā. Es domāju, ka šiem cilvēkiem ir jāapvienojās. Es, pie, es pat nezināju, ka tā ir. tā ir. Bet, ja tā ir, tad es domāju, ka tas ir jāiet uz saimu, jāiet uz saimu sociālo un darba lietu komisiju un, un jāiesniedz šāds te uh, prasība vai uz labklājības ministriju, viņiem jāpienojas. Es nezinu, varbūt, ka jāiet arī uz darba devēja konfederāciju, kā tur to varbūt skatāt. Tur tam, nu, Vajadzētu nu, darba devēja konfederācija ir brīnišķīga organizācija, kas šobrīd apzi, apvieno visus uzņēmējus, vismaz publiski, publiski, un es nedomāju, ka viņi nodarbojās ar, ar, ar, ar pensionāriem, un viņi ir ieinteresēti, lai samazinātu uh, nodokļus, lai būtu vairāk preces saražot un pār. Nē, es domāju, ka uh, viņi varētu teikt to iniciatīvu, kur kā varētu varbūt, jo tas jau, nu, bet es domāju, tas būtu labklājības ministrijā vajadzīgs. Jā. Nu, visticamāk, jā. Tas būtu labklājības ministrijā. Jo tādi cilvēki, es tas ir ļoti brī, daudz. Es brīnos vispār, es nezināju. Nu, man liekas, tā. ka par to vispār neviens nedomā. Ne. Absolūti, es neesmu pat dzirdējusi tādu. Ne, tā ir, jā. jā. Un vēl arī bija mm. tas periods, vai tu atceries, kad uh, uzņēmējiem uh, bija it sevišķi tie mazajie mikro, kas nu, sevi noreģistrēja, vai ne, viņam tur bija kaut kā 9% ienākuma nodoklis, un viņiem nebija sociālais jāmaksā. Es domāju, nu, to varētu absolūti vienkārši, vai ne, pirmkārt, uzliec to sociālo nodokli, bet to periodismu ieskaitīt stāžā. Jo, jo, cik es saprotu, šobrīd arī tur tās indeksācijas, es nezinu, tik labi, varbūt jūs zināt, kā tas ir, kā viņi indeksē, viņi kaut kā indeksē tās pensijas, pēc kādiem principiem? Uh, <laughs> Pēc kādiem principiem? Pēc tādiem, ka nav naudas. <laughs> Un tāpēc tā indeksācija, <laughs> jā, tā indeksācija tad, kad bija mūsu ministrs, tad viņi gan bija lielais, pat saņēma 100 eiro kad bija Gatis Iglīts ministrs, bet tagad viņi visu laiku saka vienu un to pašu, ka nav naudas. Nu jā, Bet, ja nav naudas, tad varbūt vajag ļaut, lai katrs cilvēks, tā kā tu saki, lai viņš strādā. Es domāju, ka tagad arī eh, es klausījos Bergs, ko teica Normunds Bergs. Viņš teica, ļaujiet, lai viņi paši sevi apgādā un savu ģimeni un tas jau būs daudz, un tad uzliekiet kaut kādu, Rostovsks arī tieši to pašu teica, uzliekiet tādu mazu, un lai viņi paši tiek ar sevi galā, un, un viņi būs arī valstī, nebūs apgrūtinājums. Nu, jā, viņi neprasīs tos pabalstus. Nu, tas pats jau ir arī māmiņām ar, ar bērniem, man ir mazmaz bērni, četri gabali, ja, un es redzu arī, kā mazdēlam iet, kādas tur, cik tās vajadzības bērndārzā un viss, un viņiem arī grūti, nu ļaujiet, lai, lai paši sevi, tāpat kā visur visur pasaulē. Visur Kāpēc pasaulē mēs nu, ļauj, <laughs> jā. ļauj, jā, ļauj, nu, bet mēs kaut kā pasakam, nē, mēs tā ne, mums vajag noteikti, un mēs kaut kā skatāmies no, no ministra puses manā kabatā makā, bet viņi nesaredz to manu kabatu, viņš vispārīgi skatās. Nu, piemēram, es dzirdēju, Reirs teica, uh, tie, kas ātrās ēdināšanas, ja, tie burgeri visi, Jā. ka viņiem esot liela peļņa, bet mums ēdināšanas uzņēmumiem, tieši tie, kas nodarbojās ar gatavošanu, mums tas nav. Bet viņš redz tikai vienu šķautni, viņš neredz visu laukumu. Un kamēr nebūs cilvēks, kas redz visu laukumu, mums tā ieskājies. Jā, tas nozīmē tagad uh, nu, kā, ja mums tomēr šis ir raidījums tā kā labā ziņas, vai mēs varam, nu, tā labā ziņa ir varētu būt tā, ka, nu, mēs dzīvojam tomēr demokrātiskā valstī, paldies Dievam, neatkarīgā valstī, un mēs paši tikai varam rūpēties, nu, par sevi, nozīmējot, ka mēs ejam uz vēlēšanām, varbūt, ka tā ir tā labā ziņa. Kas ir labā ziņa, kā tu domā tomēr, jo, ja mēs nu, nekad nebūs vienmēr viss ļoti labi, bet tomēr kā tev šķiet, jo mums tas raidījums tā kā drusku atkal stunda ir paskrējusi un iet uz beigām, jā, vai tu varētu iedot kādu labu ziņu klausītājiem, kas ir arī tavi klausītāji un, un, un, un tev tuvi cilvēki, kas dzird gan, gan, gan cilvēku gados, gan arī jaunieši. Nu, mums taču vajag būt tomēr savas valsts patriotiem. Tu jau pateici. Tā ir galvenā ziņa. Vis, vissliktākā ziņa ir vienaldzība. Izbeigsim būt vienaldzīgi. Iesim vienalga manā partijā, kur jūs redzat, kad, kad kādai perspektīvai ir jābūt atzim, atzimdināsim mūsu Latviju, esi, būsim patrioti. Un ja mēs būsim patrioti, mēs neļausim būt tā, ka mēs būsim iznīcināti. Tāpēc ir jāiet, jāatbalsta, jābalso, nevar svešas nācijas ļoti atbalsta. Uh, savas partijas, bet latvieši sēž mājās un pie televizora tikai raud, bet televizors, kā zināms, to nedzird, jo no televizora dzird tikai tu pats to, ko tu gribi pateikt sev, bet tev ir jāiet, un man arī, es arī tā domāju, nu man tik daudz gadu, kur man jāiet, nē, man jāiet, es gribu, lai mani maziem visi būtu Latvijā, es gribu, lai Latvija būtu gaiša, un es novēlu visiem, vienalga, jauns, vecs, ejiet, uh, piedalāties, runājiet ar to partiju, kas jums liekas piederīga. Respektīvi, ejiet politikā. Ejiet, ejiet politikā, jo ja nē, tad politika iet pie jums. Jā, nu tas gan ir klasisks teiciens, nu, protams. tā viņš ir. Nu jā, tad šī patriotiskajā mēnesī, kurš jau faktiski ir noslēdzies, uh, nu, vēl man šķiet, tā kā mēs esam Rādio Marijā, uh, varbūt, ka mums tomēr arī vajadzētu lūgties, un varbūt mums vajadzētu arī tomēr atcerēties ielikt Latviju un savu valsti savās lūgšanās, jo mēs parasti, nu, jā, mēs palūdzamies, kā tu teici, paskaitam pāters, lai man tur palīdz uh, jā. manā darbiņā vai kādā tur citā, bet es domāju, ka ja katrs latvietis nu, ielikt savās lūkšanās Latviju, savu valsti, tad tas varbūt arī būtu tāds, tāds, tāds jo, jo vienreiz jau Dievs parādīja mums savu žēlastību, mēs tā, tomēr to Latviju neatkarību atgavām. Jā, es domāju, ka tas tā ir kā ieviņa, akurāt ir dzied, to dziesmu parīdzi un es domāju, jāaicina mūsu tautieši, tur jau ar nekāda baltmaize ar krējumu nav, eh, aicināsim atpakaļ un mēģināsim at, atdzīvināt un mēģināsim un domāsim labas domas. Protams, kad mums Latvijai būt, un es ceru, ka viņa būs un nekad nemūžam nepazudīs, jo mums ir himna, kas ir lūgums par mums Dievam. Un lai Dievs mums palīdz un stāv klāt, un lai mēs būtu laimīgi tauta. Es domāju, mēs tādi būsim. Nu ko, mūsu laiks ir aizskrējis. Paldies, mīļā Marija, ka tu atnāci uz radio Mariju un ka tu <laughs> biji ar mani šinī šo stundu. Un paldies, mīļā radio Marija klausītāji, ka jūs klausījāties. Un jā, rakstiet kaut kādas savas idejas, ieceres, varbūt arī radio Marijai par to, ko jūs gribētu dzirdēt, par ko, lai mēs parunājam, jo, jo ļoti svarīgi ir arī tas, tā atgriezeniskā saite. Protams, eh, jūsu ziedojumi un jūsu palīdzība, jebkāda rādio Marijai, protams, mēs visi komandu un brīvprātīgie jums sakam milzīgi paldies. Un, nu jā, bez, bez jūsu labā darba ziedoša, ziedojumiem rādio Marija nevarētu pastāvēt un nevarētu eksistēt. Vēlreiz jums, lai jums svētīgs vakars un būsim patrioti un tiešām uh,